en Gucci para Elvi Balenciaga Givenchy Dora masih ada style Nama kopi walau oli Brother aku semua mm Atas bawah semua mm Dora masih ada style Walau sarung barang ori Still got away bro kembali atas track lama terapi Ramai rapper song jadi aku isi Kita kata sama lain divisi Yang kau impi ku dah jalani Aku fancy macam barang Itali Dengan kek klik kau tak boleh koki Bukan breaking ini reality Setiap drop nak sakit What? Strategy We strategy strategy Hey, rock a baby Lepas kill di dalam konti Memang bukan zaman bontak Tapi ramai rapper bontak Dora masih cerita ombak Tinggi mana aku tak nampak Rap Ramai aku lead, Show you the way Biar aku lead. sure. Okay we legit We lead the ship With no leadership nah. Aku bagi tip Semua drip Kamu semua trip, Semua clip Kamu chip Off beat aku skip Walk one Masih nampak style low Lama lelo Ball macam lamello Jumper Anthony Carmelo Bukan Al Pacino yeah. Puzo De Niro yeah. Call me Don Vito jump book, cool, manifest, till I gotta manifest. Get it, I'm lit, got a fortified mind, no mentally clueless, low class, but hindi delusional. Oh, okay, line ko invisible. Alright, percaya yang tujuh bintang ni tetap bersinar macam diamond facts. YK, TV, porfide de la vie Physical static, we up in a bot Kakali puncak hierarki Ni bukan prediksi, terbukti tertulis Check on the list Aksi selari, kata mata aim on the price ah, Mission accomplished Send it away bro Berapa lama perlu kasih Yang masih save Selamat datang di bidang aku Jarang tayang tapi mereka tahu Sekian lama pen aku belenggu Pejam kelip kini musim buru Kompang berpalu tanda memburu Siapa lawan siapa siapa tahu Selak belak sakunya banyak bisu buru Cemburunya tiada palsu Sangsi, sangsinya gila Gajar tenaga geliga jadinya uh. Ganding ko gila, besa sa nila titik na dihina Tandag betina bina binasagang sa niya di asa mangsanya di masagala niya Isa labis ako gura sa mina perkosa Jasa ataupun harta tinggal jasa I-driver macam magoid steak Aku lagi step Obviously ni makin hari di dictate Obviously we making profit no display Jadi aku slay Radi ruyak baru dapat blue check I'm spray wavelengths Korang tyro Clip mafioso Aku A1 korang clown macam Tyro Cheers More slow photo Frisbee don't play mana datang Tak perlu untuk aku bentang Ya kami ready untuk perang Yes aura semua bergelombang Berkumandang ke hadapan Maju terus tanpa persiapan Sekarang tujuh yang dulu memang lapan The original gang soldier Semua dah tahu tak perlu nak order Korang baru mula di sini hampir over Tengok kiri kanan depan belakang dari kongka Ya Aku tahu ke lama diam Tolong diam Tak payah jadi juri tolong dengar dan hadam. Siapa cakap akan hilang Sampai sejarah berapa kali aku bilang Nama berkembang atas doa mama Ya Rab yang jaga aku terbang Tinggi, tinggi tapi ku tunduk Kuji kejayaan langkah ku manual itu yang kamu rujuk Masih rencana yang sama Api marak menyala Masih bawa bencana Kekal setia bersama Panji-panji boros Blessing Gucci pada LV Balenciaga terjebonci Diorang masih tak ada style Kenapa kau pergi walau old, Brother aku semua mm Atas bawah semua mm Diorang masih tak ada style Walau sarung barang old, Still to the way bro Berapa lama perlu kasih Ya masih same bro Tiada baru masih kopi Blessing Gucci pada LV Balenciaga terjebonci